g'ayri dinlar topib biz ko'rinur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus Hayr dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش قلنشليكدن suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Ashpiliya shahrini muhosara bo'lishligiga qarang. Nima uchun Ashpiliya muhosara bo'ladi? Eshting va ajablaning. Ashpiliya muhosara bo'lishligi Ashpiliya hokimi esizda bo'lsa o'sha loylik maydon qilib cho'rlarini raqsga tushtiradigan Mu'tamid ala Alloh ibn Abbod. Alfonso 6 chi chopar yuborib Ashpiliyaga odatdagidek Mu'tamidjon endi jizyalar to'lab qo'ying deb yana yuboradi. Lekin bu yuborishligida Alfonso 6 chi o'zini vaziri Yahudi odamni qo'shib yuboradi. Qo'shib yuborishligi ba'zi bir shartlarni yana Mu'tamiddan talab qilib, so'rab o'shani shartlarni ijro qilishligi ham kerak edi. Ashpiliyaga vazir keladi. jizya to'laydigan vaqtingiz bo'ldi. Soliqlarni to'lab qo'yingda, yana Alfonso 6-chi bir narsani so'ragan edi. Shuni ham bajarsangiz dedi. Shunda mu'tamid alalloh aytdiki, nima ekan bu? Yaxshi, pulni beraman, lekin keyingi shartingiz qanaqa deganida haligi yahudi Alfonso 6-chini xotinlari yaqinda tug'adi, homilador hozir. Lekin ruhbonlar qissislar aytibdiki, agar shu tug'iladigan bolangiz dunyodagi eng katta masjidda tug'ilsa, sizni hukmronligingiz bardavom bo'ladi deb bashorat berishibdi. Shunga sizni shaharingizdagi eng katta masjidda tugsa yu shu hokimimizni Alfons 6-ni hukmronligi bardavom bo'lsa degandan keyin mu'tamid alalloh o'ylanib turib g'azablanadi. Alhamdulillah, bu safar g'ayrati ozgina keldi, g'azablanadida bu mumkin emas dedi. Hech qanday nasroniy ham boshqa ham kelib majda tug'maydi dedi. Ozgina o'rtada munoqasha bo'lib tortishuv bo'lgandan keyin yana darg'azab bo'ladida mu'tamin alalloh vazirni ayollarini oldida so'kadi. Alhamdulillah. Rujulat qaynadi. Ayollarni oldida so'kkandan keyin bu ham kamlik qilib ushlab haligi yahudiy vazirni urib darhol kallasini olib, qolganlarni hibsga tashlab Alfonso 6-ga maktub yo'llab, senga endi jizya ham yo'q, xotinlaring bu yerga kelib tug'maydi ham deb yuboradi. Alhamdulillah bir g'ayrati o'sha vaqtida kelgan edi. Buni xabar topgan Alfonso 6 butun askarini olib Ashfiliyaga kelib muhosara qiladi. Kunlar o'tgandan keyin muhosarada Ashpiliya ichiga yorib kira olmagandan keyin Mu'tamid alalloh ibn Abbodga Alfonso 6-dan xat kelganida hatto seni mamlakatingdagi pashshalar juda joningga tegdi. Bir yelpig'ich olib kelib, yelpi bu pashshalaringni hayda deb masxara qilgan holatda maktub yo'llaganida Mu'tamid alalloh ibn Abbad maktubni o'qiydida maktubni orqasiga 2 satrlik javob yo'llaydi. Alfonso 6 bu maktubni javobini o'qigandan keyin darhol butun askarini olib kelgan joyiga Kastellaga qaytib ketadi. Bu xatni javobi nima edi? Bu javob shundan iborat ediki, Mu'tamid alalloh javob yozib Allohga qasamki, agar bu joydan qaytib ketmasang, ketmasang kelgan joyingga seni murobitlar yelpog'ichi bilan yelpib qo'yaman. Go'yoki xat ma'nosi shundan iboratki, agar ketmaydigan bo'lsang, murobitlardan yordam so'raymanda seni qarshingga jang qilaman murobitlar bilan dedi. Alfonso 6 bu javobni olgandan keyin darhol qaytib ketishligi sababi Alfonso 6 murobitlarni kimligini bilardi. Alfonso 6 tevarak atrof dunyodagi bo'lib turgan voqealardan juda yaxshi xabardor edi. Murobitlarni shiddatini juda yaxshi bilardi. Shuning uchun darhol askarini olib qaytib ketgan edi. Murabitlar kimlar? Murabitlar bular bir davlat shakliga kelgan mujohidlar. Bu mujohidlar Allohni shariatini qoyim qilgan. Bu mujohidlar o'limdan qo'rqmaydigan Mag'ribda va Mag'ribul Arabiyda Afrika qit'asida oyoqqa turib, hozirgi Mauritaniya, Senegal mamlakatlari tarafida vujudga kelgan davlat edi. Yaxshi, kimlar bu murobitlar? Inshaalloh murobitlarni kimlar ekanligi va qanday qilib oyoqqa turganligi to'g'risida batafsil aytib o'tamiz ozginadan keyin. Tulaytula suqutidan keyin barcha Andalusdagi Amirul Mu'mininlar desak mubolag'a bo'lmaydi, oliy darajadagi kengash uyushtirishadi. birinchi bor uyushtirilgan amirlar o'rtasidagi o'sha vaziyatlardan kelib chiqqan holatda hammasi bir kengash tashkil qilishadi. Bu kengashda asosiy o'rtaga qo'yilgan mavzu o'sha to'lay-to'lay eng katta puxta qo'rg'onlangan shahar suqut bo'lib dushmanga o'tib ketishligi to'g'risida juda katta bahs yuritishadi. Nima uchun shunday bo'ldi? Kimga shikoyat qilamiz? Balki Alfonso 6-ga shikoyat qilsak yoki babaga, popga, katta popga shikoyat qilsak bo'larmikin? Qaytarib beramikin degan amirlarda shunaqa fikrlari bo'ldi. Lekin o'sha vaqtda ham insonlarda, amirlarda ham ozgina xayrli bor ekanmi? Amirlargina bo'lmasdan majlisda olimlarni ham jalb qilgan edi. Olimlarga maslahat tashlanganda olimlar aytdiki, jihad qilish kerak. ulamolar jihad qilishlikka maslahat berishganda umarolar hozir jihad qilmasak yaxshi. Kim bas keladi bu Alfonso 6-ga? Shuning uchun muzokara qilib tinchlik yo'li bilan shu narsani daf qilsak degan fikrni aytib turadi. Ya'ni uzoq yillardan beri xorlik, uzoq yillardan beri jizya to'lashlik bularda qalb-qalbiga singib oyoqqa turib jihad qilishlikka qalblari rujulatlari o'zlarini g'ayratlari qo'ymaydi. Undan keyin ulamolar yana boshqa fikrni aytishadi. Aytishadiki, bo'pti, o'zinglar jihad qilmasanglar, murobitlar davlatiga chopar yuboringlar. Ulardan yordam so'rab shu Andalusdagi nasoroniylarni qarshisiga jihad qilishsin kelib, hujum qilishsin. Deganda umarolar bu fikrni ham bo'lmaydi. Murobitlar davlati juda kuchli davlat. Murobitlar agar Andalusga kiradigan bo'lsa, hamma yo'qni yakson qilib ko'kka savuradi dedi. Bunga ham rozi bo'lishmadi umarolar. Subhanalloh, o'sha vaqtdagi amirlarning fikriga ajablanamanki, murobitlar davlati kelib yakson qilib tortib olsa bo'lmaydi-yu. Alfonso 6-nasroniylar kelib bulardan jizya olib xohlaganini qilib yoqib yuborsa bo'laveradi. Bunga ham rozi bo'lmagandan keyin ichlaridan bir kishiga Alloh subhanahu va taolo qalbiga haqni ilhomlantiradi. Bu kishi o'sha taniganimiz Mu'tamid alalloh ibn Abbad. Bu kishi fikr qiladiki, o'sha majlisda o'tirib umarolardan biri bo'ladi. men faqatgina murobitlarni nomini tilga olib yozganimdan keyin Alloh taolo haybat berib Alfons 6 chi kelgan yerga ketgan bo'lsa, nahotki bu umarolar Murobitlar davlatidan yordam so'rashlikdan bosh tortyapti deb darhol o'rnidan turadida xutba qiladi. Xutbasini oxirida shunday bir chiroyli gap gapiradiki, Mu'tamid Alaloh ibn Abbad Men musulmonlarni minbarda turib olib la'natlanishligimni xohlamayman. Men uchun Mag'ribni sahrolarida murobitlarni tuyasini boqishligim shimolda nasroniylarni to'ng'izlarni boqishligimdan ko'ra yaxshiroq dedi. Ya'ni musulmon, murobit, mujohidlarga qul bo'lganligim nasroniyga qul bo'lganligimdan yaxshiroq. Shu gaplarni gapirgandan keyin yig'ilgan umarolarni, yig'ilgan olimlarni g'ayrati jo'sh uradi. Ichlaridan bir kishi darhol o'rnidan turadi. Bu gapga qo'shilaman deb. Bu ham bo'lsa o'sha Alfonso 6-ga jizya bermagan Mutawakkil ibn al-Aftas. Subhanalloh. Bu kishi hayotida biror marta nasroniyga jizya to'lamagan yig'ilganlarning ichida yagona aziz, izzatli kishi edi. Darhol turadida Mu'tabid alalloh ibn Abbotni fikriga qo'shiladi. Va yana Abdulloh ibn Balqin degan Granadani boshlig'i, amiri bu ham turib shu fikrga qo'shiladi. Mana bu 3 kishi faqatgina ittifoq qilishadi qolgan hamma amirlar bosh tortadi. Granata boshlig'i Abdullah ibn Balqin, Ashpiliya amiri Mu'tamid ala Alloh ibn Abbad va Batlayus boshlig'i Mutawakkil ibn al-Aftas. Qolganlar bosh tortgandan keyin bu 3 chala kishi yig'ilib, kelishib o'zlari tarafidan bir elchilar saylashadi, delegatsiya. Bu delegatsiyaning ichida amirlar, bu delegatsiyaning ichida olimlar va fikrli kishilar ham bo'ladi. Bularni murobitlar davlatiga Mag'ribga yuborishadi. Bu elchilar Mag'ribga borib, murobitlarni peshvolaridan yordam so'raydi. Murobitlarni peshvolaridan yordam so'rashlik va bu jarayonni zikr qilishligimizdan oldin murobitlarni kimligi, murobitlar davlatlari qanday oyoqqa turganligi to'g'risida batafsil aytib o'tamiz. Hattoki murobitlarning qissasini, murobitlarda kim ekanligini yaxshi bilishligimiz uchun tarixda orqaroqqa boshlanishligiga qanday qilib murobitlar shakllanganlik qissasiga qaytamiz. Hozir bu amirlar kengashi 478 yerda bo'lgan bo'lsa, biz 38 yil orqaga qaytishimizga to'g'ri keladi. Murobitlar davlatini bilishligimiz uchun va murobitlar davlatini boshlanishligiga. Keling, Mag'ribga tashrif buyuramiz. Juda ichkarisi bo'lgan Mag'ribni janubiy g'arb tarafda bo'lgan Mauritaniyaga qaytamiz. Mauritaniya bu islomiy davlatlardan hisoblangan. Aksar yashovchi aholisi hozirda ham musulmonlar. O'sha Mauritaniyada 440 hijriy sana bo'lgan vaqtida Mauritaniyani sahrosi, bu sahroda badaviylar, badaviylar ham barbarlardan tashkil topgan kishilar hech qanday madaniyat, hech qanday hattoki ziroat ham yo'q. Butun a'robiy holatda yashagan hayot turmishlar. Mauritaniyani janub tarafida barbar qabilalardan eng mashhurlari Sinhaja qabilasi bo'lgan. Bu Sinhaja qabilasini bo'limlaridan yana kichkina-kichkina qabilalaridan Lantuna va Judala qabilasi bo'lgan. Ismlar qiyin bo'lsa ham aytib o'tamiz chunki bizga murobitlar davlatida qabilani ismlari ko'plab kelganligi uchun ishora qilib o'tib ketyapmiz. Bu qabila peshvosi Yahya ibn Ibrohim al-Judali degan odam bu kishini fitrati tozaroq, yaxshiroq bir fitratda qolgan kishilardan hisoblangan. Bo'lmasam Judal qabilasi juda fasodga to'lgan holatga kelib ketgan. Shu holatni ko'rib bu fitrati toza odam qabila boshlig'i, qabila raisi Yahya ibn Ibrohim al-Judali fikr qiladi. Qanday qilib bu insonlarni bir isloh qilsa bo'ladi? Aroq ichishlik, aroqqa mukkasidan ketishlik shu darajada bo'lgan kishilar hayoti butun aroqqa to'lib, ko'chalarda ham aroq ichib yiqilib qolar edi. U vaqtda xosatan musulmonlar diyori bo'lganligi uchun aroq ichishlik katta narsa bo'lsa, endi aroqni o'sha darajada ichib mukkasdan ketishlik katta jinoyat bo'lgan. Lekin Judal mintaqasida Judal qabilasida bu rasa avj olgan edi. Yahya ibn Ibrohim bu holatni ko'rdi. Juda achindi. Undan tashqari bu qabilalarda kuchliroq qabila kuchliroq qabilaga kelib talon-taroj qilib hamma mol mulkini olib ketib shunaqa hayot kechirardi. Uylanishlik 4 tadan ham oshiqcha bo'lib ketardi. Musulmonlar bo'lmasam, lekin 4 tadan ko'p ayollarga uylanishlik kuchaygan edi. Yahyo ibn Ibrohim ko'rdi, bu hammasi islomga qarshi bo'lgan, islom qaytargan munkarlardan. Lekin qo'lida biror bir quvvati, va o'zini qo'lidan biror bir narsa kelmasidiki bu holatni o'zgartirgan. Nima qiladi endi? Endi natijani qarang. Bu kishi fikrladi va harakat qildi. Harakati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning manhajiga muvofiq edi. Sekin asta bo'lsa ham vaziyat o'zgargan. Lekin 440-hijriy sanada Mauritaniya ham fasodga to'lgan bo'lsa, Andalus ham bu vaqtda Mauritaniyadan qolishmasdi. Andalusni ichida ham shunday fasod, shunday tafriqa, shunday nasoradan yordam so'rashlik, unga tobi bo'lishlik ham bor edi. Shunday qilib Yahya ibn Ibrohim fikr qiladi. Qanday qilib o'zgartiradi? Qanday qilib isloq qiladi? Bilmaydi. Lekin Yahya ibn Ibrohim fikr qiladida Alloh subhanahu va taolo yo'llaydi. Alloh subhanahu wa ta'ala bu kishiga yo'l ko'rsatadi. Fikr qiladida hajga boraman. Hajdan qaytayotib shu Afrika qit'asidagi eng katta islom shaharlardan biri bo'lgan Qayrovonga kiraman. Qayrovonda olimlar bor, olimlar bilan gaplashaman. Zora biror olim men bilan shu qabilamga Mauritaniyaga kelib, islohat ishlarini olib borsa dedida hajga borib, hajdan qaytayotib Qayrovonga keladi. Qayrovonda o'sha davrda eng olimlarning kattasi Shayxul Malikiya, Maliki mazhabini shayxi bo'lgan Abu Imron al-Fasi degan olim bo'lgan. Abu Imron al-Fasi. Kitoblarda ko'p zikr qilinadi bu kishining nomi. Abu Imron al-Fasiyni oldiga Yahya ibn Ibrohim al-Judali kiradida holatni tushuntiradi. Dardini aytgandan keyin Abu Imron al-Fasi sizga bir odamni qo'shib beraman. Shogirdlardan biri bo'ladi. Shu odamni qo'shib beraman, shoyat siz bilan vataningizga borib, qabilangizga borib da'vat qilsa deb Abdullah ibn Yasin degan odamni qo'shib beradi. Abdullah ibn Yasin yaxshilab yotlab olinglar bu ismni. Vallohi bu ism tarixda nur bilan, zarlar bilan, tillo bilan yozilib qolgan ism. Abdulloh ibn Yasin. Abdulloh ibn Yasinni Abu Imron al-Fasi chaqirtirib Abdulloh ibn Yasinga tushuntiradi. Ya shayx, siz bu kishi bilan Mauritaniyaga janubiga borasiz. O'sha yerdagi qabilada bo'lgan fasodlarni, qabilada bo'lgan islomdan yiroqlashishlikni sekin-asta o'zingizni ilmingiz bilan, o'zingizni tajribangiz bilan o'nglashlikka harakat qiling deydi. Abdullah ibn Yasin birodarlar, bu ham Shayxul Malikiyya Maliki mazhabini katta shayxlaridan juda qo'l ostida talabalar, minglagan talabalar bo'lgan. Shu Mag'ribda O'rta Yer dengizini bo'yi bo'ylab atrof tamomiy Abdullah ibn Yasinni shogirdlaridan deb aytsak bo'ladi. Abdullah ibn Yasin o'ylanishligi mumkin. Shunday meni talabalarim ko'p bo'lsa, shunday bir obro' e'tiborda bo'lsam u bu kishi bilan bir Mauritaniyaning janubiga bir qabilaga, notanish yerga borib islom ta'limini beraman. Fikr qilib turib, albatta bu muhim. Qanchadan qancha shogirdim bo'lmasin, qanchadan qancha meni obro' e'tiborim bo'lmasin, lekin bunisi muhimroq. Hech qanday islomdan tushunchasi yo'q bo'lgan, balki fasodga to'lgan joyni isloh qilishligim bu holatda bu yerda o'tirishligimdan ko'ra muhimroq dedi-da Yahya ibn Ibrohim bilan birga Mauritaniyaga tushadi. Abdullah ibn Yasin Mauritaniyaning janubiga juda sahro kezib issiq joyga boradi. Afrika qit'asi. O'sha Yahya ibn Ibrohim al-Judal qabilasiga borib, qarasa qabilani ichidagi bo'layotgan munkarlar shu darajadagi birorta bir munkardan qaytaruvchi kishi bo'lmasa dedi. Bu holatni ko'rib Abdulloh ibn Yasin juda bir sabr bardosh bilan amru ma'rufni boshladi. Allohning yo'liga da'vat qilishni boshladi. Lekin qabilani bu kishiga javobi qanday bo'ldi? Bu kishiga ijobati qanday bo'ldi? Qanday bo'ldi deysizmi? Abdullah ibn Yasin amru ma'ruf nahi munkar qilib da'vat qilsa, Judal qabilasi to'planib kelib, bu kishini do'pposlab urib, mana senga amru ma'ruf qiladigan, bizni yaxshi yo'lga yetaklaydigan, sen bizni qaytarmoqchi bo'lyapsanmi? Qayoqdan kelding sen? begona odamsan deb bu kishini urib, jarohatlab yurolmaydigan qilib qabiladan tashqarisiga haydab quvib chiqarishib yuboradi. Abdulloh ibn Yasinni shunday do'pposlab urib qabila tashqarisidan chiqarib yuborgan vaqtida Subhanalloh, go'yoki ko'z o'ngimda bu kishi turgandek men tasavvur qilyapman hozir. Qabila tashqarisiga chiqib, qabilaga qarab, ko'zlaridan yosh chiqqan holatda soqollari uyigan holatda aytgan ekanki, qani endi bu qavm bilganida edi. Qani endi bu qavm meni qadrimga yetganida edi deb yig'lagancha qabilani tashqarisida qolar ekan. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus ichida bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus g'ayri ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz kitoblardan nomi qoldi.